Və bugün inşallah Allah Subhanahu izni ilə elə bir Peyğəmbər sallallahu elə bir sifəti barəsində danışacaq ki, o sifət həqiqətən insanı ucaldır, yüksəldir. Hem bu dünyada yüksekte, yüksekte olanlardan, ucalardan idir. Hem de kıyamet günü. Hem de ahirette. Bu tevazükarlık setidir. <coughs> Allah'ın Resulü ona Allah'ın salvatı selam olsun tevazükar idi. Ne demekti tevazükar? Tevazükar təkəbbürlü sözünün əksidir. Hər kəsə aydın təkəbbürlü nə deməkdir? insanlara yuxarıdan aşağı baxmaq təkəbbürlükdür. Yini ilə, var dövləti ilə özünü üstün saymaq təkəbbürlükdür. Haqq gələndə haqqı qəbul etməmək təkəbbürlükdür. Və s. və s. təkəbbürlüyün əlamətləri var. Və təvazükarlıq təkəbbürlüyün əksidir. Təvazükarlıq İnsan haqq gəldiyi zaman haqqa boyun əyməyidir. Təvazükarlıq başqalarına yuxarıdan aşağı baxmamaq, əksinə özünü başqa Rəhmanın başqa qulları yanında öz nəfsini qiymətli saymamaqdır. <coughs> Həmçinin bəzi alimlər təvazükarlığın başqa insanlara özünü ehtiyacsız görməyi, insan ehtiyacını yalnız öz nəfsində axtarmağını görüblər. Ona görə təvazökarlığın iki növü var. Təvazökarlıq ikidir. Biri haramdır, biri halaldır. Biri bəyəniləndir, digərsə yox. Bəyənilən, vacib olan təvazökarlıq odur ki, insan Allah üçün təvazökar olsun. İnsan təvazökarlıq etsin Allah üçün. Allahın razılığını qazanmaq üçün və şəriətin buyurduğu kimi təvazökarlıq etsin. Və ikincisi, haram olan insanlar üçün və yaxud da dünyanı qazanmaq üçün olan təvazükarlıqdır ki, insana ya nə bu dünyada, nə qiyamət günü fayda verməz. Ona görə də təvazükarlığın şərtləri var. Təvazükarlıq birinci şərti odur ki, hər bir əməlin ilk şərti olduğu kimi ixlaslı olsun. Allah üçün olsun. Çünki hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Mən təvada lillahi rafa'a" Əgər kim Allah üçün təvazükar olarsa, Allah onu ucaldar. Əgər təvazükarlıq Allahdan qeyrisi olarsa, o insana ucalıq yoxdur. Həmçinin təvazükarlığın ikinci şərtisi odur ki, insan qadir olduğu halda təvazükar olsun. Bir şey qadir olduğu halda, lakin təvazükarlıq etsin. Hədisdə Peyyəməsən buyurur, Mən tərəkə libasət təvadiən lillahi və huvə yaqdir aleyh. Kim əgər o paltarları tərk eləyər, yəni fəxir, şöhrət paltarlarını tərk eləyər, ona qadir olduğu halda. Kim əgər şöhrət libasını Allah üçün tərk eləyər, ona qadir olduğu halda. Çünki əgər insan qadir deyilsə, əgər bir şey bacarmırsa, hansıda başqadan söhbət edə bilər ki, əslən onda yoxdur. Ona görə bilmək lazımdır. Təvazükarlıq birincisi Allah üçündür. Hansı məqamlarda təvazükarlıq etmək mümkündür? Allah üçün olan təvazükarlıqdır. Allah Subhanahu buyurur: "Və kanu lana xaşiin." Ənbiya surəsinin 90 90-cı ayəsində buyurur ki, Allah Taala: "Və kanu lana xaşiin." Onlar Allaha xəşyəli idilər. Bu kəlmə xaşiyə sözünün e, təfsirində Mücahid Rəhməhullah buyurur ki, yəni təvazükar idilər. Allaha qarşı təvazükar idilər. Allaha qarşı təvazükarlıq Allah Subhanahu əmrlərinə itayət və dağlarından çəkinməklə deyil. Allah Subhanahu əmrlərinə boyun əyməklə olur. Həmçinin Həmçinin təvazükarlıq dünya işlərində olur. İnsan gərək dünya işlərində, qiyimində, var-dövlətini xərcləməyində, yaşadığı evlərində, mindiyi miniklərində təvazikar olsun və digər dünya işlərində. Çünki biraz öncə qeyd etdiyimiz hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Mən tərəkəl libasa tawadi'an lillah və huwa yaqdir alayh, da'ahu Allah yawmal qiyamah ala ru'usil xalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi min ayyi xuluqil iman sha'a yalbasuhu." min ən yuhlil iman yəlbəsu. Buyurur ki, hədisdə Peyğəmbər sallallahu kim əgər şöhrət libasını kim əgər şöhrət libasını Allah üçün tərk edərsə, ona qadir olduğu halda, onu əldə etməyə bacardığı halda qiyamət günü Allah Subhanahu onun insanların başı üzərindən çağırar və ona istədiyi o imanına görə istədiyi libası ona giydirər fikir verin. Əgər insan bu dünyada Allah üçün şöhrət libasını və bura aiddir hər bir şey, şöhrət maşınları, şöhrət minikləri, şöhrət evləri, yəni təkəbbür gətirəcək hər bir şey, insanın fəxr edəcəyi hər bir şey aiddir. Əgər insan Allah üçün tərk edərsə, Allah subhanətələ ucalığa baxın, qiyamət günü insanların baş üzərindən çağırar. Yəni, hər kəs eşlər, hər kəs görər. Bunu artıq nə ucalıq istəyirsən ki, sən? Allah subhanətələ çağırır və insanların başı üzərində, keçmişdə olan və gələcəkdə olacaq bütün insanların başı üzərindən çağırır bu kəsi. Və istədiyini ona giydirər. Nə istəyirsən, sən ixtiyar sahibisən. Lakin şərti var. Bu dünyada təvazikar olmalısan. Bu dünyada təkəbbürlüyü, özündən razılığı tərk eləməlisən. Həmçinin təvazükar olma məqamına aid olan ən mühüm məsələlərdən biri də alimlərin və elm tələbələrinin təvazükar olmasıdır. Vacibdir ki, alimlərə və elm tələbələrinə Allah üçün təvazükar olsunlar. Və bu elə bir qapıdır ki, nəinki adi insanlar, hətta çox ibadət edən insanlar, hətta bəzən elm tələbələri və alimlər bu qapıdan zəlalətə düşürlər. Yəni, təvazükarlığı tərk edib təkəbbür qapısını açmaqla. Və xüsusən bu ən çox baş verir yeni elm almağa başlayan, elm yolunda yenicə addımlağa başlayan insanlarda baş verir. Görürsən ki, bir kitab, iki kitab, ya bir kəlmə, iki kəlmə öyrənən kimi artıq bilmirəm sözünü deməyə utanır. Özünə eyb sayır ki, mən bir şey soruşulduğu zaman bilmirəm deyim. İmam Malik rəhməhullah Ondan 40 sual soruşulanda Cem 3'üne cevap verdi. Soruşulduğu zaman ki biz öz cemaatimize kaydık. Ne diyek? İmam Malik'ten soruştuk 40 sualı. İkidin e, söyleyin ki İmam Malik dedi ki bilmirəm. Yani elim sahibi gerek bilmirəm demekten utanmasın. Gerek Allah'ın dinde təvazüfer olsun. Lakin o kəslər ki yenidirlər, qürurludurlar, Və e, bilmirəm deməyi başqasının qarşısında alçalmaq sayırlar. Bilmirəm deməməkdən zəhalət qapılarını açırlar. Özləri də zəhalətə düşürlər və özləri ardıcı başqalarına aparırlar. Və e, nə çoxdur bugün? Nə çoxdur bugün bu zəhalət qapısını açanlar? Ona görə diqqətli olun. Diqqətli olmaq lazımdır hər bir vaxt. Çünki iblisin birbaşa küfr etdiyi küfrün növü tekebbürlüktü. Yani tevaskar olmadı, küfretti. Ve iblis bu kapıdan insanları daha çok azdırır. ki tevaskar olmasan, yani tekebbürlü olsan, artık iblisin devamcısısan, sen şeytanın devamcısısan o zaman. Seç yolu bu. Biri Allah'ın yolu, biri cennet kapısı, biri iblisin yolu, ce cehennemin kapısı özün sesi oldu. bu. Ya hususen dedik bu baş verir, yenice elmi öğrenmeye başlayan o küçük elim tələbələrində alimlerin dizinin dibinde oturmamış bir kitap, iki sayfa okumakla fetva vermeye başlayan insanlarda dikkatli ol. Dikkatli ol. Öğrendiğin kıyamet günü ya lehve ya da aleyhve hüccet olacak. Ya lehve ya da aleyhve delil olacak. Ona görə diqqətli ol. Bəzən şeytan insanları bu yollarla, hətta ilm üzərində azdırır. Ona görə təvazükarlığın dərəcələri var. Birinci, insanın dində olan təvazükarlığıdır və ən mühüm məsələdir. Dində təvazükarlıq odur ki, insan haqq gəldiyi zaman ona boyun əysin, onu qəbul etsin, onu inkar etməsin, Gerək insan Peyğəmbər səsəndən sabit hədislər eşitdiyi zaman onu qəbul etsin, onu öz ağlı ilə, öz fəhmi ilə, öz anlayışı ilə, öz məqsədlərinə uyğun o tərəfə bu tərəfə çevirməsin. Ona görə fikir versəz, əksər zəlalət əhli, əksər bidət əhli, demək olar ki, hamısı bu qapıdan zəlalətə düşüblər. Fəlsəfəçilər, kəlam əhli dəlil eşitdiyi zaman, dəlil gördüyü zaman öz ağılları ilə yozardılar, axtarardılar. Əgər ağıllarına uyğun gələrsə qəbul edərdilər. Əgər ağıllarına uyğun deyilsə, o zaman inkar edərdilər ya da təvil edərdilər. Başqa mənalara yozardılar. Lakin salamat ağıl, səlim ağıl hər zaman şəriəti təsdiq edir. Deyir ki, əgər sənin ağlın şəriət əllərə zid gəlirsə, öz ağlığı qına. Naqislik sənin ağlındadır, şəriətdə deyil, şəriət kamildir. Həmçinin bir çoxları dəlillər olduğu halda, Quran ayələri, hədislər, açıq-aydın səhih hədislər olduğu halda qiyasa üz tutarlar. Bu da zəlalət qapısıdır, zəlalət yoldur və yaxud da bir çoxları siyasət naminə öz siyasətini yürütmək üçün şərid əlləri kənara qoyarlar. Bunlar hər biri təkəbbürlükdəndir. Təvazükarlıq olmaqdandır. Allahın dininin təvazükarlığı olan bir insan bu zəlalət qapılarına yaxınlaşmazdır. Necə ki, Allah Subhanahu buyurur Qafir surəsinin 5-ci ayəsində: "Və cəhədəl bil batil yudhilu bihil haqq" haqqa üstün gəlmək üçün öz batil dəlilləri ilə mübahisə apararlar. Həmçinin insan gərək öz ağlını, öz anlayışını, öz fəhmini dinə tabi etsin. Və dəlillər gəldiyi zaman öz məzhəbini, öz yolunu qorumaq üçün yollar axtarmasın. Və bu təqlidçilərin bəlasıdır. Həmçinin təvəkküllüğün dərəcələrindən biri də Allah Subhanahu taalanın yaratdığı insanlar üçün, bəşər üçün təvazökarlıq etməkdir. Bu da birinci insan Rəhmanın başı qullarını özünə qardaş sayması ilə olur hər kəsi özünə qardaş say. O zaman özü başqalarından üstün tuta bilməyəcəksən. Hər kəsi öz mislində say, özünə qardaş say. O zaman onlara təkəbbür edə bilməyəcəksən. Həmçinin haqq gəldiyi zaman haqqı nəinki qardaşından, hətta düşməndən olsa belə qəbul et. Fərqi yoxdur. Əgər bir şey ki, şəriətdəndir, Allahın əmridir, o hər kimdən olur olsun qəbul olunar. Və həmçinin təvazükarlığın insanlar üçün o dərəcələrindən biri də odur ki, insan xəta edən insanların üzürlərini qəbul etsin. Onlardan üz döndərməsin. Allah Subhanahu bu Quranda buyurur ki, "İnnemel mu'minun ihva" həqiqətən möminlər qardaşdırlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, "Əl-muslimu axil muslim." Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Əgər sən müsəlmanları özünə haqqınca qardaş hesab etsən, sən onlara təkəbbür etməzsən. Həmçinin Allah Subhanahu buyurur: "Fəəllefə beynə qulubikum" Fəsbəhtum bi ni'mətihi ixvana. Əl-İmran surəsi 3-cü ayə. Allah sizin qəlblərinizi birləşdirdi və Allahın neməti sayəsində qardaş oldunuz. Düşün bu ayələri. Düşün ki, burada nə məqsəd var? Həmçin həssə Peyyəmsən buyurur, Əl-Müslim, əxil Müslim, lə yəzlimuhu və lə yəxdiluhu və lə yəxdiruhu. Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Onu ona zülm etməz, onu alçatmaz və onu həqir saymaz, ona yuxarıdan aşağı baxmaz. Hədisi İmam Müslim Əbu Hüreyrə rəziyallahu rəvayət edir. Sən əgər Qardaşıma zülm etməsən, onu aşağı saymasan, o zaman sən həqiqi müsəlmanlarda olarsan. O zaman sən həqiqətən müsəlmanı özünə qardaş sayan müsəlmanlarda olarsan. Həmçinin Allah Subhanahu buyurur: "Və la yecmennakum şenan qawmin ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrab lit-taqwa." Məidə surəsi 8-ci ayə. Sizlərdən heç kəs başqasının ədalətsiz olduğuna görə ədalətli olmaq tərif etməsin. Siz ədalətli olun. Bu təqvali dahi haqqında. E, təqva budur. Ona görə başqa insanların zülmkarlığı və s. səni ədalətdən çıxartmasın. Bu səni təvazkarlıqdan uzaq edər. Həmçin Peyyəməsəm hədisdə buyurur, Tələf-i münciyyət, insana nicat qazandıran üç şey var, diqqətli olun. Üç şey var, birincisi, xəşiyyətullah, Allah qorxusu, həm gizlirdə, həm aşkarda, Buyurur Peyğəmbər xəşyətullah fis-sirr vəl-alaniya. Gizlində də aşkarı Allahdan qorxmaq. İkinci, el-qasdu fil-ghina vəl-faqr. Kasıb vaxtında da, varlı vaxtında da gözəl niyyət etmək. Həmçinin üçüncüsü buyurur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm: "Və fil-ghadab və-rida." Qəzəbli vaxtda, rahat vaxtı, razılıq vaxtında da ədalətli olmaq. Kim əgər bu sifətləri özünə toplayarsa, o təvazükarlardan olar. Təvazükar olmağı bacarar. Həmçinin Peyğəmbər buyurur, hədisdə Əl-mü'minu qurrul kərim. Əl-mü'minu qurrun kərim. Mömin həqiqətən də haqqa boyun əyən və gözəl əxlaqlı insandır. Mömin o kəsdir ki, o haqqa boyun əyir və gözəl əxlaqlıdır cahilcəsinə boyun eymir. Şəriəti bilərək, təsadüfən deyil, haqqı bilərək haqqa oyun eyn insandır. Ona görə də kim əgər bu sifətə nail olarsa, kim əgər təvazükarlıq sifətini özündə toplaya bilərsə, onun digərlərindən üstünlüyü var. Başqa insanlardan üstünlüyü var. Ən birincisi necə qeyd etdik? Allah subhanət Allah insanı ucaldar. Hədisdə buyurulur, qiyamət günü Allah o insanı, təvazükar insanı insanların başı üzərindən çağırar. Həmçinin başqa hədisdə Peyyəməsən buyurur, Mənə qasad sədəqətu min mən. Sədəqə malı, insanın malını, mülkünü azaltmaz. Və mə zədəllah əbdən liəvfin illə izzən. Bağışlamağa görə Allah tala insanı yalnız izzətləndirər. Və mə təvadə əhədun billəh illə rəfəhullah. Kim əgər Allah üçün təvazökarlıq etsə, Allah onu ucaldar. Hədisi İmam Muslim rəhməhullah rəvayət edib. Həmçinin təvazökarlığın insana verdiyi fəzilətlərdən, üstünlüklərdən biri odur ki, insanın başı üzərində olan həkəmə, həkəmə ağır dəmir parçası və yaxud da halqa şəklində olan ağır dəmir parçası ki, onun başı üzərindən qaldırılar. Necə hədisdə Peyyəməsən buyurur, Mə min ədəmin illə fi rəsihi həkəmə yedil mələk. Elə bir Adəm övladı yoxdur ki, onun başı üzərində ağır dəmir parçası, halada şəklində olan ağır dəmir parçası olmasın. Fə idə təvada'a fə qilə lil mələk irfə həkəmə. Əgər o Allah üçün təvazükarlıq edərsə, mələyə əmr olar ki, qaldır həkəməni, yəni dəmir parçasını. Əgər o təkəbbürlük edərsə, əmr olunar ki, onun başı üzərinə qoyun. Kim əgər təvazükar olarsa, onun üzərindən böyük götürlər, yəni ucalar. Kim əgər təkəbbürlü olarsa, o böyük altında zəlil olar. Həmçinin təvazükarlığın insana verdiyi ucalıqlardan, fəzilətlərdən biri odur ki, insan salamatçılıq, salamatçılıq qazanar. Necə ki, Peyyəmbər s.ə.v buyurur, İnnə Allahə əvhə iləyyə ən təvadəu Peyğəmbər buyurur ki, hədisdə Allah mənə vəhy etdi ki, təvazükar olun. Hətta la yəfxara əhədun alə əhəd. Heç kəs, heç kəsə təkəbbürlük etməsin. Və la yəbği əhədun alə əhəd. Və heç kəs, heç kəsin haqqına girməsin. Ona qarşı haqsızlıq etməsin. Hədisi İmam Muslim rəhməhullah İyən bin Həmmədən rəvayət edib. Ona görə kim əgər bu sifəti bu sifətə nail olarsa, bu üstünlüklərə, bu ucalıqlara Allah sonunda həm bu dünyada, həm də ahirətdə nəsib edər. Və insanlarda olan bəzi sifətlər var ki, onlar təvazükarlığa dəlalət edir. Birincisi, insanın haqqı qəbul etməsidir. Kim əgər haqq gəldiyi zaman haqqı qəbul etmirsə, deməli təkəbbürlüdür. Olsun ki, bəzən ibadət əhlidir. 50 il, 60 il daha çox Allaha boyun eğən biridir. Lakin filan ayə gəldiyi zaman bu ayə mənim nəfsimcə deyil. Mən bunu qəbul edə bilmirəm. Bilsin ki, Allahın ayələrinə qarşı təkəbbürlüdür. Və bu nə çoxdur? Nə çoxdur insanlardan? Varların zəkat çıxarması, ya qadınların çox evliyə etirazı və s. kimi nə qədər misallar çəkmək olar ki, insanlar bu ayələr, bu hədislər gəldiyi zaman nəfslərinə ittiba eləyib, Allahın ayələrinə, ya Rəsulun hədislərinə qarşı təkəbbürlük eləyirlər. Həmçinin təva ə, e, təvazükarlığın əlamətlərindən biri də insanlara ehtiram etməkdir. Ağıllı insan başqalarına ehtiram edər. Hmm. Ağıllı insan başqalarına ehtiram edər. Əgər edərsə Allahdan ehtiram görər. Ona görə sənətlərdən biri buyurur ki, ağlı insan o insandır ki, özündən böyükləri görəndə ona ehtiram edər, təvazükarlıq edər. Və deyər ki, bu İslamda məni qabaqlayıb, xeyir işlərdə məni qabaqlayıb. Özündən yaşca balacalara görəndə təvazükarlıq edər və deyər ki, günahlara mən onu qabaqlamışam. Diqqət edin. Özündən böyükləri görən deyər ki, o məni yaxşı işlərdə qabaqlayıb. Özündən kiçikləri görən deyər ki, mən günah işlərdə onu qabaqlamışam. Və öz yaşıdlarını, öz mislində olanlarını görən deyər ki, mən necə qardaşıma təvazükarlıq edim ki, o mənim yaşımdadır, o mənim mislimdədir. Yəni, nə böyüyə təkəbbül edə bilməzsən, nəfsinə, ne öz eğer əgər ağıllısansa. Və həmçinin təvazükarlıq gözəl yerişdə görsənir. İnsanın yerişində insanın təvazükarlığı görsənir. Allah Rasulü ona Allahın salamı olsun. Mətin yerdi Təvazükar şekilde. Ne təkəbbürlük yeriş yerməzdi. Ne de bazı dervişler kimi yalanla özlərini təvazükarlığa vurup əylə ilə boynunu əyib, Təvazkarlıq insanın qəlbindədir. Həmçinin təvazkarlığın əlamətlərindən insanlara rəhmət qanadı açmaqdır. İnsanlara rəhimlə yanaşmaqdır. Çünki Allah Subhanahu buyurur: "Vaqfir cənahikə limən ittəbəkə minəl müminin." Sənə tabe olan möminlərə yardım et. Yəni, onlara rəhmət qanını bağış, rəhmətin altında al, onlara yumşaq ol, yumşaq rəftar et. Ona görə təvazükarlığın əlamətlərindən biri də möminlərə, müsəlmanlara qarşı rəhmətli olmaqdır. Həmçinin, əgər təvazükar olmaq istəyirsənsə, diqqət et. Birinci, Allah subhanallah ayələri barəsində düşün. Ayələr, hədislər eşitdiyin zaman onun barəsində düşün. Fikirləş. Bax ki, ö, təbii ki, öz ağınla deyil. Təfsirlərə bax. Hədislərin şərhinə qayır. Bax ki, alimlər nə deyir bu barədə? O zaman təvazükarlığı öyrənərsən. Vaxtını şəri elm almağa sərf et. Təvazükarlığı öyrənərsən. Və həmçinin təvazükarlığı qazanmaq üçün səbəblərdən biri də öz nəfsinə, öz keçmişimə bax. Sən kimsən, hardan gəlmisən, hara gedirsən? Allah Subhanahu buyurur: "Min ayyi şeyin xalaqa? Min nutfetin xalaqahu və qaddara." İnsan, yəni sən hansı şeydən nədən yaranmısan? Sonra Allah cavab verir: "Min nutfetin xalaqahu və qaddara." Allah sən nütfədən yaranıb, yaradıb. Sən axan bir sudan yaranmısan. Sən necə təkəbbür edə bilərsən? İbn Hibban rəhməhullah deyir ki, insan necə təkəbbür edə bilər ki, yarandığına baxsa, axan bir sudan yaranır. Sonuna baxsa, meyitdir. Çürüyüb gedəcək. Və e, bu, onun ortasında olan dövrə bu müddətə baxsa, qarnında nəcis daşıyır. Həmçə nəcislə bərabərsən, qoşasan, o, o səndən ayrılmır. Əvvəldə baxsan, lütfədən yaranmışsan, axan bir damla sudan. Gələcəyə baxsan, torpağa çevirəcəksən, çürüyəcəksən. Və hazırki vaxtına baxsan, nəcis səndən ayrılmır, həmçə ondan bərabərsən. Sən necə təkəbbürlü edirsən? Necə özü başqasından üstün sayırsan? Yalar dövlətinlə, ya tutduğun vəzifə ilə, kimsə daxil. Hansı dərəcə yüksəlsən, bil ki, yüksəldən də Allah da, alçaldan da. Lakin Allah subhanətələ yalnız bu şəriətdən tutanları, doğru yoldan gedənləri ucaldır. Ondan yerdə qalan hər kəs rəzildir. Və həmçinin təvazükarlığı qazanmaq üçün insan öz qədir qiymətinə baxsın. Nəyə qadir olduğuna bax. Və Allah s.ə.v. misal çəkir ki, Lə təmşi aləl ardı mərəhəm. Lə təmşi aləl ardı mərəhəm. İnnəkə lən təxliqil arda və lən təqulal cibələ tulə İsra surəsi 37-ci ayə Yer üzündə təkəbbürlü təkəbbürlü, böyük-böyük gəzmə Həqiqətən sən nə yeri yana bilərsən, nə də boyun dağlar qədər uca, uca ola bilər Yəni, bax ki, sən kimsən? Öz qədir qiymətinə bax O zaman sən təkəbbürlükdən uzaq olarsan Muhammed ibn Şingiti rəhməhullah bu ayənin təfsirində buyurur ki, əgər kim bu ayəni düşünərsə, bu ayə haqqında fikirləşərsə, həqiqətən özünün zəif, aciz, həqir, kiçik bir şey olduğunu dərk edər. Və qulu həzə və əstəğfirullah və yəkum insani muslimin min kulli zəm, əstəğfiru innəhu və qafur rahim. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وسلم تسليما كثيرا Qardaşlar, əgər bu sifətə nail olmaq istəyirsə, baxın, bizim üçün örnək olan Peyyambər Səsəmin həyatına Allah Subhanahu buyurur, Qələm surəsinin 4-cü ayəsində Və innəkə lə'alə xuluqin azim. Həqiqətən sən gözəl əxlaq üzərindəsən. Həqiqətən Peyyəmbər səndə gözəl əxlaq nümunələri var. Hər bir sahədə, hər bir şeydə nümunə axtarırsan, doğru yol tutmaq istəyirsən, Peyyəmbər səndə əxlaqına bax. Allah Rəsulu, Allahın vəhi gələn bir insan, duasına müstəcəb, dua etdiyi zaman Allah sonra qəbul edib ona istədiyini verərdi. Lakin bununla bərabər Allah Rəsulun təvazükarlığına baxın. Onu Allah sağlasın, sağlam olsun. Buyurur ki, Peyğəmbər mən qiyamət günü insanların seydiyəm və lə fəxr. Mən qiyamət günü insanların seydiyəm, lakin fəxr etməli bir şey yoxdur. Yəni, bu Allahın verdiyidir. Fəxr edəcək, təkəbbül edəcək, böyük edəcək bir şey yoxdur. Bu qədər üstünlük sahib olan Allah Rəsulu, ona Allahın sağlamı olsun, buyurur ki, məni Məryəm oğlu İsanı necə şirdiblərsə elə etməyir. Mən, mənə deyin ki, Allahın qulu və elçisidir. Öz ucalığı, yüksəkliyi, bütün yaradılmışların ən üstün olmağına baxmayaraq, baxın təvazkarlığa, Allahın, demədi Allahın elçisidir, Allahın qulu və elçisi, Abdullah, Abdullah Rasul. O görə hər bir şeydə Peyğəmbər səhəmdə bizim üçün gözəl örnəklər var. Və çalış ki, təkəbbürlükdən uzaq ol. Həqiqətən təkəbbürlük Allahın sifətidir. Allahın sifətlərindəndir və Allah buyurur ki, kim bu sifətdə mənimlə dartışarsa, yəni özün bu sifətə nail olmaq istəyərsə, onu cəhənnəmə ataram. Bir ki, əgər təvazükar olmasan, təkəbbürlü olarsan, təkəbbürlü olsan, cəhənnəm qapısını açmış olarsan özün üçün. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanət hala bizi və cəmi müsəlmanları bu səhətlə səhətləndirsin. Həmçə Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanət bizim bağlı məscidlərimizi açmağına yardımcı olsun. Həmçə Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanət xəstə müsəlmanlarımıza şəfa versin. Ehtiyacı olanlara ehtiyacı ödəməyə kömək olsun. Və həmçinin Allah subhanət istəyirəm ki, Allah bizi haqq üzərində birləşdirsin. Bizi bütün fitnədən, fitnə əhlindən qorusun. Hələ və səbəbə, ya əqməli səhəl müslimin fidəm, istəxfirullah, və qafur rahim.